Milí poslucháči, vítajte v našej pravidelnej relácii. Pekný deň s Adrianou Krajníkovou. Od mikrofónu vás zdraví Adriana a zo štúdia v Banskej Bystrici Peter Kršiak a Peter Spišiak. Ako ďalej v slovenskej justícii a teda v bežnom živote občana na pozadí veľkých politicko-mocenských hier. Dnes sa znova vrátime k jednej z covidových vecí, ktorá charakterizuje úpadok právneho štátu a vôbec poriadku v Slovenskej republike. Pretože ako mnohokrát opakujem, právo je chrbtica celej spoločnosti a ak právo nefunguje, nestojí celý organizmus. Nemá na čom stáť. Ide o vec maloletého Daniela, ktorého štát šikanoval a za túto šikanu sankcionoval nielen jeho, ale aj rodičov. Povieme si o Danielovi, ktorý preto, že nechcel hrať Epsteinovú Gatesovú hru na COVID, bol postihnutý s fanatizovanými úradníkmi, ktorí dodnes pokračujú na svojich stoličkách svoju hru. O prípade sa budeme rozprávať s otcom Daniela, Slavom, a o chvíľočku ho privítame aj teda v štúdiu. Telefónne číslo do štúdia, ak nám vyjde čas, e, dám vedieť, e, zapojíme telefóny, ale môžete si napísať je 048 381 0101 a adresa na písanie otázok, ktoré teda písať môžete, bez ohľadu na to, či telefóny spojíme alebo nie, je studiozavináčslobodnývysielač.sk Milí poslucháči, pred nami je príjemné rozhlasové poludne a popoludne, ako vždy, a prajem všetkým pohodové počúvanie a nádherný piatok. Takže krásne piatkové popoludne už. Prajem všetkým. A prejdeme hneď k téme. Dneska máme hodinku a pol vyhradenú. Takže aby sme z toho stihli, pretože ak sa teda pustíme do dialogu e, so Slavom, s pánom otcom, so Slavom, e, tak e, ten čas nám určite ubehne. Uh, ako som vravela v úvode z Nelky, uh, teraz sa vrátime ku covidovej veci, budeme teraz znova covidovať, pretože mňa s, naozaj dvíha zo stoličky a každého príčetného človeka. Uh, to, ako funguje náš štát, teda ako funguje justícia, pretože právo nie je len o tom, či máte nejaký spor na súde, ale právo je o tom, že ako si dneska vôbec, či niečo v obchode kúpite, za akých podmienok a, a ako pôjdete, a ako budete vybavení u lekára, ako budete, proste každý jeden krok, ktorý, ktorý už aj s tým smetným košom, keď vonku vidíte, tak je to celé o práve, pretože ak by nefungovalo právo, nebude fungovať právo, tak nebude fungovať ani odvoz smetia. Celý štát stojí na práve a premieta sa to do mm, menej a viac vážnych vecí a uh, a tou vážnou vecou je určite otázka eh, covidu, ktorú sme covidových neprávostí, ktoré sme si, eh, ktoré sme si prežili a bežný človek to už možno ani tak nevníma, koho sa to teda počas toho covidu nedotklo tým spôsobom, že, že nepostavil sa na odpor proti a dnes už vieme Epsteinovo-Gatesovej hre. A keď si v tých všetkých súvislostiach a spätne e, postavíme ten prípad, tak naozaj tu máme jednu, jedno, jedno dočinenie e, s, s, zvrhlými, zvrhlými e, ľuďmi, e, ktorí sú pri moci so psychopatmi, ktorí riadia spoločnosť a jednou súčasťou tej ich mocenskej hry e, bola falošná pandémia COVID-19. Otázka, či niekto, či, ten, či existoval nejaký patogén eh, v, v priestore, zjavne asi niečo existovalo, ke, ak sa zvýšila chorobnosť. Či to je COVID, či to bola chrípka, či proste niečo zjavne bolo do ovzdušia vypustené a, eh, a v prospech týchto, týchto skutočných eh, páchateľov, psychopatov, Eh, hrali mocenské hry a hrali ich s občanmi jednotlivé vlády. A keď to celé rozmeníme na drobné, prídeme ku teda dnešnej kauze, kde svojho času maloletý Daniel... Super, odtišil som ho eh, kde sa nám ozýva pán otec Slavo za chvíľočku, kde teda maloletý Daniel. Eh, prosím ťa, Slavo, než ťa privítam, stiž si zvuk. Kde... Čo, je to v poriadku? <laughs> <laughs> lebo sme, v, sme už v relácii ťa počuť všetko, čo hovoríš. Hej, lebo Takže... si volal zo štúdia, Peter. Ale ja, ale ja už som zapojená v štúdiu, čiže my sa... Hej, mal som tu vypnutý mikrofón, takže už je to OK, som zapnutý. No, takže e, už si sa vlastne aj privítal, privítal s no, nami. Ja som... Hej, takže pozdravujem všetkých uh, uh, poslucháčov. No, <laughs> takže vitaj. My si so slavom týkame, pretože sme sa už za ten celý čas e, zblížili aj ľudsky, nie len e, pracovnoprávne, takže v podstate s rodinou e, Slava sa viac menej poznáme. A mm, ja tak asi počuješ, o čom som, ako som začala vstup, takže nech sa vrátim Hej. k tej myšlienke, nech ju dokončím a dám, ti, a dám aj teda potom tebe slovo. Len Celý úvodník som, som počul no, aby som ten celý prípad dala do nejakého rámca. Um, vlastne v roku 2026 e, stále e, to nie je jediný prípad, o ktorom teraz budem rozprávať, ale 2026 sa ďalej coviduje a uh, slovenské súdy hlavne teraz súdy, lebo už tie veci postupili od tých okresných úradov a RUVZ-tiek a teda už z toho správneho konania postúpili na, na, do, pred súdy. A a toto je najväčší problém, pretože ešte aj tí úradníci, ja vravím, dobre, ak nevedia, tak e, sú to pri všetkej úcte k ním, ale čajská práva samozrejme ten sudca aj musí byť erudovanejší než ten úradník. Takže ak sa pomýli úradník, ešte zatiaľ dobre, je to znepríjemne, to človeku život, ale ešte dotiaľ, povedzme si, dá sa to tolerovať, ale ak vec príde na súd a aby sudca nevedel, e, nevedel, nechcel, e, hral tu, tu už ide vlastne o to, že tí sudcovia hrajú tú covidovú hru, nie ani kvôli už dnes to vôbec nehrajú kvôli nejakému Epsteinovi alebo kvôli Matovičovi alebo kvôli nejakej ideológii. Totižto oni tieto, tieto, uh, túto neprávosť, ktorú, ktorú ďalej e, nepokračujú, je to už vlastne pre ich vlastný motív, sa tomu povie právne, pretože uh, počas covidu, keďže konali ako konali, vlastne um, konali v prospech eh, tých covidových eh, nulitných opatrení, tak ak by dnes, <laughs> oni dnes nevedia rozhodnúť opačne. Takže my sme sa ocitli skutočne v jednej právne patovej situácii, ktorá, kde my od ľudí, ktorí ktorí v podstate vydávali, štát vydával tieto opatrenia, ničotné opatrenia a my dnes vlastne chceme od toho štátu, aby e, sám e, povedal, že tie opatrenia naozaj e, boli protiústavné, no a teraz vám zaplatíme za to pokutu a priznávame si to a, to a priznávame si to a berieme aj každý z týchto ľudí zodpovednosť, aj trestnoprávnu zodpovednosť, takže e, prosíme a hlásime sa, aby ste nás trestne stíhali za to, čo vlastne by sme vtedy ako robili. Pretože eh, to, že tie opatrenia vydával Mikas za predchádzajúcej vlády, neznamená, že Uh, <laughs> neznamená, že zodpovednosť nie je aj na vedení uh, súčasnej vlády a tá je minimálne v tom, že sa s tou s tými Mikasovými, s tou ničotnosťou právnych aktov, ktorá neskutočne zasahuje do životov ďalej ľudí, nevysporiadal takým spôsobom, nevysporiadal sa s tým, nie že nevysporiadal spôsobom, akým sa mal vysporiadať, ale on z toho urobil ešte závažnejší problém a potvrdil to e, covidovými amnestiami, čiže potvrdil tú vinu. Uh, avšak nevysporiadal sa s ďalšími vecami a vôbec už neriešil ďalšie veci, ktoré sa týkajú takej, tak, takéhoto typu rozhodnutia, o akom sa budeme mm, vlastne dnes baviť, kde a teraz už prejdem rovno k veci a dám ju do nejakej kocky, aby sme to aby sme teda mohli otvoriť našu diskusiu. Um, v podstate tu, tu išlo o to, že Daniel v tom čase piatak, uh, dobre hovorím, Slavo bol v piatom ročníku, uh, Dan, Daniel. Pánečku, tu. kedy to začalo? 2020, nie? 2020. Uh -huh. Áno, a máme 6 alebo, rokov. 20, alebo 21? Nie to, no tak dobre, začalo to v 20. a ten prípad... Nie, v 20. 20. Na septembri Matovič vyhlásil rúška na školy. A toto potom asi mohlo byť 21. 20. vyhlásil Matovič Ruška na školy, ty si vtedy e, v septembri 20. si bola prvá jediná, ktorá si podala na Matoviča trestné oznamenie. Malo to trvať len mesiac a behom toho septembra hej, Daniel stihol zis získať skoro, ja neviem, 20-30 poznámok hej, na základnej škole, že ruško na uchu, ruško na hlave, ruško pod brádou, rúško pod krkom, samé poznámky, nevné poznámky od e, učiteľov základnej školy Benkova. Nitra. No a následne na to si ty... E, e, bola jediná, ktorá mi zdvihla telefon, hej, ktorá si vypočula, čo sa deje. A prvá jediná, ktorá e, hneď napísala e, žiadosť o, jak sa to hovorá, na ten súd, e, o, o predbežné opatrenie, nie? Áno. My sme, sa ešte, my sme sa ešte stretli so zastupkyňou školy, kde sme si chceli vydiskutovať, ako to vlastne bude, lebo aj tí zamestnanci proste boli takí, to bolo také novum. Všetci si mysleli, že to bude len na dva týždne, lebo to tak bolo hneď po prázdninách, hej. po tých letných prázdninách, ktoré boli také voľné, kde aj Matovič sám na tej svadbe tancoval bez rúška, všetci to poznajú, si to pripomenú, nie? aj tento tam bol, Pročko sa mi na tej svadbe. Takže cez prázdniny nikto nemusel nič dodržiavať a v septembri zrazu všetci zmudreli a deti navliekli do, do tých hanier. Hej? A nikomu to nevadilo, ani rodičom. Takže ty si podala predbežné opatrenie a v septembri, hej, pre pripomenutie všetkým, ktorí už na to zabudli, hej, uh, stojím pred školou, poučený tebou, hej, čo mám robiť, dožadujem sa vstupu do školy môjho syna, na čo samozrejme riaditeľ uh, pán Harmata povedal, že nie, ja som privolal, privolal e, uh, toto pre, pre miečko, hej, pomocnú či akú policajnú motorizovanú jednotku, prišli chlani, už vtedy začali hrať to divadlo, hej, chlapík, že odstúpte, nemáte rúško a tak ďalej. Ja som mu vysvetľoval, že túto pán riaditeľ jednoducho porušuje základné práva, ústavné práva dieťaťa a právo na vzdelanie, že nechcel pustiť do školy bez rúška. A, a, a dával som mu do ruky, keď, keď mi nerozumel, tak som ťa zavolal a dával som mu do ruky telefon s tým, že prosím vás pekne, že rád by som vás teda, aby ste si to vybavili túto s pani doktorkou Krajníkovou, že žiadnou Krajníkovou rozprávať nebude a ja mu vysvetľujem, že počkaj, počkaj, počkaj. Toto je právny zastupca. Hej? To je oficiálny právny zastupca. Tá chlapík pochopil, zobral telefón, išiel na bok, rozprával s tebou 5 minút, vrátil sa naspäť a <clears throat> vraví rediteľovi. Pán rediteľ, Uh, tento žiak vôjde do škola s hruškom či bez rúška, zariate to. A na to odišli 15 minút do školy, boli preč, 15-20 minút, potom sa vrátili a vravia, dobre, e, otec, nebudem hovoriť svoje prísvisko, ktorý, ktorý vedia, vedia, nevedia, e, syn môže nastúpiť do školy. Môže. A ja sa kúka, 3 sekundy som reset mal, a si hovorím, pozerám na obytok, na policajta, na policajtu, na riaditeľa, že fakt môžeš do školy. Že hej, bez rúška, bez rúška. -hmm. No prosím vás pekne, ale než ho zavrete, dajte do kabinetu. Nie, nie, nie, môžeš do školy. Daniel vošiel do školy a ja odchádzam zo školy, volám ti a hovorím, divne, to išlo nejak ľahko, jak nožík maslom. Tak divne. Na prvý šup a po škole. Ne? Zrazu neboli problémy. No dobre, o pol jednej či o 12 sa Daniel vrátil zo školy, no však, ne, človek sa pýta, ne? no čo, ako v škole? A, a, a, to sa najedol, hej, a, a. Dáhol si do postele, tak ležíme, rozprávame, no a zrazu to z neho išlo jak slpaté deky, že posadili ho do poslednej rady ku oknu a okolo neho vytvorili dvojmetrovú ochranu zónu. Psychiatria. Deti a deťom povedala triedna, aby sa k Danielovi nepribližovali a aby sa s ním nekontaktovali. Toto trvalo 4 hodiny až do obedu. Hej? Na každej hodine mal učiteľ svoje poznámky k tomu. Hlavne na biológii, či na nejakej hodine, neviem čo, kedy ešte si učiteľka chytila a udrela si hej, do malého dieťaťa s poznámkami, že e, e, tu šíri nakazu, že je zdrojem neviem čoho a proste jednoducho proste vysokoškolsky vzdelaní ľudia ukázali počas covidu neuveriteľnú demenciu a psychopatiu. Školy, základné školy ktoré sa dovtedy takto byli do prs, hej, že my sme to hniezdo, kde vedieme deti k kritickému mysleniu, všetci osprosteli. Čistý, všetci, to, bol, to je fanatizmus, ja to nazývam fanatizmus. Všetci stratili rozum, hej? To, to, to, to, to je neuveriteľné dačo, hej? Takže, no a pred obedom, hej, vrchol celého bláznovstva, pred obedom prišiel pán riaditeľ a zobral Daniela na obed, aby bol v jedálni sám aby neohrozil všetky ostatné deti. Pretože, zo zákona, mal právo teda na stranu jednotku, hej, na obed, no tak skôr pred záverečnou išiel do, na, na obed a, a takto e, e, samého. Hej. Psychiatria. Nech sa hambia všetci. Fakt, nech sa všetci hambia, ktorí toto teraz počúvajú a pripomenú si to, čo sa dialo. Hej. Učitelia, ktorým rodičia priviedli z materskej školy, škôlky svoje deti a zverili im svoju dôveru, spravili najväčší zločin na deťoch. Najväčší zločin. Sami rodičia nenabrali toľko sedliackého rozumu, aby sa voči tomu hneď na začiatku postavili. Strach, straty zamestnania, alebo ja neviem z čoho im zamutil tak hlavy, že sa stali poslušnými, jak, jak, v, tých, jak v tých lagroch koncentračných, keď ľudia mnohí stratili dôstojnosť. Nebudem sa k tomu vrácať, ale toto sa stalo na školách. Tak ja čakám... teraz tu ti do toho trošku skočím, prepač, aby sme mali dialog pretože mi to nedá nepovedať, že veľmi dobre si to opísal. V podstate je to, je to, bol to fanatizmus, ja to skratím jedným slovom, a, ale ten fanatizmus, tie učiteľky, tí riaditeľi a tie, tie riaditeľky, tí všetci, ktorí toto robili a, a aj s týmito maloletými deťmi, my sa rozprávame za chvíľočku k tomu, za, ako bol Daniel potrestaný za to, že sa nechcel ruškovať. Títo všetci naháňali peniaze do kasy Epsteinovi pretože dnes už nie je, dnes už nikto snad nepochybuje, že to pre, prepojenie, gate, kde ešte, však je plno už materiálov, E, ako spoločne pripravovali, veď e, Epstein financoval tie výskumy, e, ktoré aj Gates robil na simulovanie vírusov a jedným z nich, teda simulovanie pandémii, a jedným z týchto projektov bol aj ten COVID-19. Čiže všetci fanatici na školách, vo vedení štátu, všetci prispievali do kasy pedofilom. A takto pedofilia rástla práve preto, že, že Uh, trestaním aj tvojho syna sa vlastne im naplňovali tie ich, sa točili tie ich, uh, tie ich uh, proste plány, tie ich vizie, tie ich uh, Mm, tie ich všetky obchodné mm, aktivity, ktoré s tým e, boli spojené, pretože neskutočne veľa peňazí za, za tým bolo, čo sa týka všetkého aj toho materiálneho zabezpečenia od rúšok, od, e, od tých sád na testovanie a už ani nehovoriac o tých vakcínach. Proste títo ľudia, títo naši učitelia, riaditeľia pracovali všetci pre pedofilnú sieť. A dnes, a, a sudcovia takisto, a my dnes chceme, aby oni povedali, podpísali si rozsudok, že áno, tak to, <laughs> oni majú podľa mňa, to ani nie je, že títo ľudia morálny problém nemajú, ale, ale boja sa o svoje, o svoje stoličky, pretože ak by sa čo len jedna, jedna vec, keď by prešla, že by bolo potvrdené, ako napríklad v tomto prípade, uh, že tu bol Daniel neprávom e, sankcionovaný, tak vlastne by sa to zosypalo všetko. No a ešte keď dovolíš, e, pretože ja to chcem naozaj do kocky skrátiť, aby sme to stihli, aby som tú pointu povedala, Daniela teda nepustili do školy, Eh, následne na to, pretože bol, eh, teda nemal rúško. No a keďže nemohol ísť do školy, my sme, že o tom aj mali reláciu, aj v mojich článkoch sú videá o tom, eh, ty si chodieval s Danielom viac menej <laughs> pravidelne pred školu a ste sa, pýta, ste sa teda hlásili, že chceme tu, Daniel chce ísť do školy, nebol pustený, lebo nemal rúško. Výsledok bol ten, že Daniel dostal štvorku zo správania, preto... Nie, môže do toho vstúpiť. Môžeš, a Vieš, pri Ja, to takisto to nechcem o, o, o naťahovať, ale e, e, ty si povedala teraz príliš veľa vecí hej, a e, zabrdla si do toho Epsteina. E, však dobre, e, to je tvoje videnie, ja by som do toho Epsteina necha, ne, neťahal, pretože tí ľudia vtedy nič nevedia. Teraz to vieme, ale budiš. Hej. Pointa príbehu je úplne jednoduchá. Ale prepač, ja tu musím do toho vojsť. Prepač. Nemusel, ani ja som nevedela, že za tým je nejaký Epstein ale vidíš, že, táto, že to, čo sa dialo, bolo absolútne v rozpore s prirodzenými právami, so zdravým rozumom, s právnym systémom Slovenska. Bolo to v rozpore s dohovorom o ľudských právach, pretože nemusel si za tým vidieť žiadneho Epsteina konkrétneho, ale videl si, že toto nie je normálne, čo sa deje, že nie je normálne, aby ľudí dusili, pretože my sa musíme skutočne vrátiť na začiatok niekde k tým rúškám. Znova Áno, zúka. nie, my sa, my, my sa vrátime na úplný začiatok pred rúška, hej, pretože poč, keď sa bude... Vydrž, ja len znova zopakujem tú myšlienku. My práva môžeme, povinnosti môžeme ukladať len také, ktoré sú vykonateľné. Nemôžeme uložiť povinnosť, že vy nebudete chodiť, ja už teraz, že vy nebudete chodiť močiť. Nedá sa dať taká povinnosť. A oni uložili povinnosť, že vy nebudete riadne dýchať. Nebudete riadne chodiť močiť a budete nosiť <clears throat> plienky. A do tých plienok to budete robiť, ale nebudete môcť chodiť e, na záchod. Nebudete môcť riadne robiť vylúčovanie. Toto isté urobili s dýchaním. Veď to sú psychopati. A teraz, keď si to pospájaš s ďalšími psychopatmi okolo Epsteina, Spol, Gates, e, Doktor Harabin to veľmi dobre pomenoval, ja teraz tiež nemáme priestor sa k tomu, k tomu vrátiť, ale to bola celá Epsteinová klika. Toto nebol vymysel niekoho, e, to nebola chrypka, ktorá sa, môžu sa samozrejme patogény rozšíriť, veď aj sa to stáva. Ale to, čo sa stalo, to, čo bolo ten COVID, to bola vyslovene táto, táto operácia týchto psychopatov a na, nemuseli sme vedieť, čak nikto nevedel, čo a ako. Ale či to zdravý rozum dá, že ty nemôžeš ukladať povinnosti, ktoré nevieš fyziologicky splniť Čiže človek nevie fyziologicky dodržať to, že bude celý deň mať prekryté dýchacie cesty. A potom by sme sa ako blázni, na, skutočne blázni na psychiatrii bavili o saturácii, neviem čom, ako ty. Je to normálne, keď e, máš prekryté dýchacie cesty, lebo aj chirurg počas operácie má a, a podobné nezmysly. A pritom, pritom tu, tu, tu išlo iba o to, ako naplniť kasu a, a záujmy už aké boli, také boli, e, v tej celej zvratenej e, nejakej, e, ja to nazvem Epsteinová klika, za tým ani nemusí byť Epstein, to nemusí byť ani z jeho hlavy, za tým môžu byť ďalší ľudia, len on je, on je proste nejakým znova len vykonávateľom toho, ale nazvime to nejaká Epsteinová klika. Áno, ja to vidím dnes, je Epsteinová, Gatesová klika týchto ľudí. A teda vráťme sa naspäť k tej problematike, čo bolo u nás. A v konečnom dôsledku tí riaditeľia, učiteľia, tí, tá, tá celá inteligencia Slovenska sa správala tak, ako sfanatizovaný dav, ktorý, ktorý nutil deti uh, nutil deti obmedzovať dýchanie a keby bola uložená povinnosť, tak ich nutí aj chodiť, e, ich nutí aj e, obmedzovať vylúčovanie a nepúšťali by ich na záchod keby bola povinnosť, že nesmieš ísť na veľkú potrebu e, a musíš e, ju zdržať e, po mm, očeria dovtedy. No proste toto to, to je šialenstvo, čo oni urobili. No, no a o môžem? tom sa bavíme. A Daniel dostal za to štvorku zo správania, pretože sa nechcel dusiť, lebo mu to proste prekážalo. Jemu to prekážalo jednak fyziologicky a jednak chlapcovi v jeho veku. Dochádzalo, že toto asi nie je normálne, čo sa deje. Skutočne je to, je to jeden veľmi rozumný, rozumný chalanisko, už bol vtedy malolety, dneska má Daniel koľko rokov? Čo? Ťažká otázka na otca. Otec, otec nikdy nevie, koľko má dieťa rokov. <laughs> Dobre, už máme plnoletosť. Je prvák na strednej škole, no tak... No, no takže proste, uh, nie, ja bežne v práve mám veci, že začnem kauzu zastupovať, keď môj klient je maloletý a končíme kauzu, keď mám pozvánku na svadbu. Hej, čiže Čiže to sú, takto funguje justícia na Slovensku. Ale toto... No dobre, môžem. Môžeš pokračovať. Takže pointa je v tom, že Daniel dostal štvorku zo správania za to, že nechodil, nechcel sa ruškovať, preto ho škola... Nie, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel no, nedostal dvorku za, za to, že sa nechcel ruškovať. Daniel dostal štvorku, že Daniel dostal štvorku zo, do, zo školy preto, lebo lenže tu sme už skočili ďalej. Ja som sa chcel vrátiť ešte na začiatok, aby som všetkým ozrejmil, že čo spočíval... Musíme ale musíme povedať ja viem, v, rámci, v rámci čoho je, v rámci... No, no však, dobre, však e, chápeš, pointa príbehu je tá, že stojíš pred školou, rozprávaš sa s policetami, rozprávaš sa s riaditeľom a pýtaš sa ich, prečo nemôže školou povinné dieťa podľa tejto zvereneckej organizácie korporátnej akciovej spoločnosti, ako to Matovič trikrát vyhlásil, nastúpiť do ústavu zvanom základná škola, hej, lebo to je ústav, bez ruška. No, od policajtov som dostal odpoveď, že a vy nesledujete televíziu? A od riaditeľa som dostal odpoveď, tak mi prikazali. Kto? Kraj? Mesto? Pinočet? Hitler? Kto ti prikázal? Všetci vieme, že úradník vydával nariadenia. Tak, ak aj presne dneska v piatok vydá one RVZ či URZ vydá, že doporučuje e, je chrypková sezóna, dajte sa zaočkovať, pite čaj s citrónom a roz, noste rúška. Nerozkazuje. Doporučuje. A toto je presne poloha tohto regionálneho ústavu, e, toho verejného zdravia. Takú istú pravomoc mal v tom čase e, tento e, Mikas. Hej? Všetci o tom vedeli, že to tak je a všetci vedeli o tom, že to, čo vydáva, sú doporučenia. Už vtedy to ohli, jak ty hovoríš, že ohli to právo. Hej? No ale teraz poďme naspäť k meritu veci, ktoré sa vždycky e, niekde stráca v tej celej tej podstate, pretože e, e, jak, jak si ma učila hej, e, v, tý, e, v našich rozhovoroch, e, čo je základným e, kameňom toho európskeho, rímskeho práva? Materiálna stránka veci, materiálna podstata merito, jak sa to povie popravnicky? Volá sa to materiálna pravda. To je tá pravda reálna. To je to no, naozaj... fajn, materiálna pravda. Takže, ty máš 30-ročnú prax v trestnom práve. To znamená, že, že eh, ak chceme niekoho odsúdiť za niečo, tak musí byť skutok, musí byť, eh, ja neviem, nejaký predmet, s ktorým bol ten skutok zavinený. No musí byť kopec materiálnych jednoducho proste skutočností, ktoré budú poukazovať na to, že použil to, mal to po ruke, chytil to, urobil to. Lenže v prípade, pandémie sme sa tu začali baviť o niečom, čo nikto nevidel, čo nikto nezmeral a čo niekto označil za vírus COVID-19. Pretože keď sa vrátime na absolútny začiatok, a teraz je už plný internet e, pravdy, máme na videu vyjadrenie Tedrosa, máme písomne vyjadrenie Tedrosa, ktorý hovorí, že my sme nič nikomu neprikazovali že Svetová zdravotnícká organizácia nevyhlasila žiadnu pandémiu. To hovorí hlavný predstaviteľ HU. A ja sa teraz pýtam, kde je reflexia teraz v tzv. štátnych orgánoch Slovenskej republiky akciová spoločnosť? Kde je reflexia na ministerstve spravodlivosti? Kde je reflexia na ministerstve zdravotníctva? Sú tam pričetní ľudia? Pretože vo všetkých podaniach, ktoré si ty robila od roku 2020, každého jedného kompetentného si sa pýtala, ukážte mi, kde je z tej HU vyhlásenie pandémie, že vám to prišlo oficiálne. Nič také nikto neurobil. Pretože v oficiálnom zázname z videa, ktoré si má každý možnosť pozrieť na stránke eh, e, OS, eh, e, teda Svetovej zdravotníckej organizácie, jasne Tedros pravdepodobne po piatich výskach a štyroch rumoch, rozpráva o tom, že situácia je taká onaká, a, ale nikde som tam nepočul vyjadrenie, že Svetová zdravotnícká organizácia oficiálne vyhlasuje pandémiu. No prečo, to, lebo... prečo to, nevy, prečo to Tedros neurobil? Pretože Svetová zdravotnícká organizácia, informácia pre všetkých dementov, advokátov, právnikov a sudcov je, že nemá na to pravomoc. No a ja som vlastne s týmto vyrokovala prvýkrát, keď som dávala návrh. Toto je materiálna podstata veci, takže ja neviem, čo chcel riešiť Fico, čo chcel riešiť ten a tamten. Podstata vec je, že nič nebolo vyhlasené. Pandémiu spustili média. A zrazu politici vo všetkých krajinách mali rovnaké vyjadrenia pred kamerami, rovnaké vety, všetci hrali rovnakú hru. Všetky, všetky dokumenty sú vydané na základe vyhlásenia pandémie generálnym riaditeľom VHO. Takto stoja všetky uh, Mikasové akty, ktoré ďalej ľudí terorizovali. My nemusíme... Bavíme sa o vyhlásení pandémie, ktorú nikdy HU nevyhlásilo a HU to popiera. Teraz to priamo popiera. Keď chce ministerstvo zdravotníctva pravdu, nech prostredníctvom diplomatických kanálov alebo samo napíše na toho a spýta sa, Vyhlásili ste? Vyhlásili ste? Nech sa ich spýtajú. Prečo sa ich nespýtajú? No, Prečo tak... neuvedú pravdu do života medzi ľudí? Ja keď som dávala návrh eh, na vyhlásenie ničotnosti tých aktov, toto bol dôvod, keď som vravela tu vyhlásiť, eh, vyhlásiť ničotnosť na jeden klik. To, pretože naozaj tie Mikasové akty, my sme sa mohli o nich baviť, eh, to je téma pre právnikov, Uh, je to podvod, je to podvod. Však, by, však Matovič, celá tá, tá, tá sebránka to vedeli, však aby, aby urobili z ľudí ešte väčších idiotov, tak aby ľudia náhodou neprišli na to, že Mikas vydáva len doporučenia, tak to nazvali hlasovaním opic v parlamente vyhláškou. Hotovo. No, no a potom zase opice policajti hovorili čo? Tá vy, tá, vy ste nečítali vyhlášku? Hej? A ty, sa bola... pred dverami, a ty sa pýtaš pred dverami školy, vyhlášku ktorú? Vyhlášku e, na základe ktorého zákona? Taký zákon nebol. No nebol taký zákon, z ktorého tá vyhláška mala vychádzať. No a to bola celá tá sfanatizovaná hra a keď to do, zoberiem úplne do dôsledkov, tá hra vlastne tu ľudia skákali ako nejakí pedofilní uchyláci, psychopati riadili alebo chceli riadiť tento svet. Celé to a to sa bavíme o právnej stránke veci. A teraz sa poďme baviť o tom merite e, materiálnom. Hej? To znamená, že stojíš pred školou, rozprávaš sa s policajtom, rozprávaš sa s riaditeľom a riaditeľ povie odstupte, odstupte odo mňa na 5 metrov, lebo nemáte ruško. Aha. Lebo sa čo stane? Sfanatizovaný dáv. Nie, nie, nie. Teraz ideme k tomu slovičku. Lebo tu máme už 100 a viac rokov, asi storočie, teóriu, podvodnú teóriu, ktorá, ktorej sa chytil celý svet hej, a je strojcom a otcom je paster, že tu máme nejaké malé zvieratka, ktoré oni nazvali vírusy. Takže na to, aby som voči niekomu zakročil v nejaké veci, potrebujem tomu človeku dokázať, že je hrozbou. Tak keď si mysleli, že som hrozba, nech sa páči, choďte do labaku, zoberte mi sliny a nájdete tam v tých slinách toho vírusa, o ktorom hovoríte, že tam je. Problém je no. ten, že teraz je už všetkým jasné, že to, čo oni nazývajú vírus COVID-19, neexistuje. Pretože celý vírus bol in silico vymyslený z počítačových modelov. Autory... No niečo, niečo, oni zjavne, niečo zjavne rozšírili, lebo proste niečo... Sa nie, nerozšírili, no tá, počúvaj ma. Počúvaj ma, rozšírili, nerozšírili. Už teraz, už teraz je verejné tajomstvo, hej, to, čo popierali pred mnohými rokmi, že žiadne chemtrails ne, ne, neexistuje, že neexistuje uprava počasia, zrazu už aj v mainstreame je to pravda. Áno, geoengineering existuje už konca, od konca druhej svetovej vojny. Už od no, e, začali... Slavo, to ťa stopnem, to ťa stopnem, nechcem už túto tému ta, do, na túto, na túto kolej. Počúvaj ma, e, ja, nechcem ísť ku geoengineering, chcem, chcem len povedať jednomerito veci, že keď raz veda ani medicína nepredložili existenciu vírusu, tak ja sa teraz pýtam, čo oni vlastne tými testami hľadali. Rozumiem, rozumiem, áno, áno, s tebou, áno, chyba, tam, tam, chyba, tam Bavíme sa o práve, tak ja hovorím o tom, kde je tá materiálna podstata veci. Na to, to chyba, to neexistuje. Na to, to znamená, že celých 37, celých 37 miliard, ktoré Matovič minul aj so svojou kompaniou, išli na čo? No a na to tu boli lekári, uh k tejto, k, tejto, k tejto otázke sa za minútočku vrátim. Nech ešte dokončím s tými vírusmi. My sa tu bavíme o... chápeš, to ďalej ja, som tu, ja som tu súdený, moja žena je tu súdená za skutky, ktoré nenastali, ktoré by nikdy neboli dokázané. Pustite Slava k slovu a ja ti verím, že to, to je veľmi citlivá téma, ktorá jeho, jeho doslova mm, ho privádza do... do, do... S, kýmkoľvek, s kýmkoľvek sa teraz postavím z očí v oči a poviem jednu vec. Si za pravdu? A ja som za pravdu. No. Dobre, tak poďme, poďme hľadať pravdu. Dobre, a keď nájdeme tú pravdu, stop, stop, stop, stop, ja sa tej pravde podvolím, nech je akákoľvek. Ale Dobre, musí to byť pravda. Tak a teraz tu dáme bodku. Ja len poviem jednou vetou k tým eh, vírusom. Neviem sa si čo, skutočne eh, k tomu vyjadriť. Nie som lekár a nechcem to ďalej rozvíjať. Tuto ja sa viem k tomu vyjadriť. Vírusy neexistujú. Nie, nie, nie, nechcem sa... Pán boh, ne, pán boh tento svet nestvoril tak, že tu vytvoril malé zvieratka, ktorého majú zabiť. To je blbosť. Na no. nekonečno. No. Dobre. Existuje len prirodzená rovnováha E, e, telných tekutín, ktoré sa snažia jednoducho e, zachovať organizmus v dynamické rovnováhe. To je všetko. Ako náhle človek tú dynamickú rovnováhu poruší, ako príklad uvedem pH krvi. Lekári no, veľmi dobre vedia. Stopním ťa. Nemám čas na to, Slavo. Tu ťa naozaj stopním. Ja chcem rozobrať mm. úplne inak vec, lebo budem potom pokračovať sama. No, ale keď chýba materiálna stránka veci, potom sa nemáme o čom baviť. Ale tá materiálna stránka veci Eh, neexistuje. Je to, je to, je to, áno, tá materia s tým vírusom neexistuje. neexistuje. Ale pre mňa, pre mňa... Moment, o tom, čo tu riešime. Pre mňa, ale ja toto neviem riešiť, ja nie som lekár. Toto môžeme debatovať tu, Petrom Tu by mali teraz nastúpiť lekári a prisáhnuť no. na Hipokratovú prísahu, by mali vydať, svedec, mali by vydať svedectvo pravdy, bol to podvod. Všetci sú ticho, nech roztrhajú papiere a nech idú kopať zemiaky. No a túto vec, e, túto vec mal riešiť, e, túto vec tejto stránky mal rie- aj, aj sa ju napríklad snaží riešiť Peter Kotlar, ale on už je teda na tom vyššom, on už vlastne sa venuje z tej medicínskej stránky tým uh, tým vakcínám, ale naozaj otázka je toho vírusu, či tu, alebo ako to nazveme. Peter Kotlár ale, imituje, ale... imituje vyšetrovanie. To vyšetrovanie nikdy nebude vyšetrenie, pretože to je jeho úloha, nebude to, imitovať. Nebude to vyšetrené, nebude to vyšetrené jeho úlohou bolo vypustiť ja energiu davu, roz, e, nechať ju rozpustiť v dave, aby ľudia mali pocit, že sa niečo vyšetruje. Nevyšetri sa no, nič, to je, to no, je jeho úloha. To na, áno, na pozadí sa dialo, dialo veľmi veľa vecí, ktoré vytvárali šum, informačný, právny a podobne. A to isté sa vlastne stalo aj okolo mňa, kde sa začali točiť rôzni kvázi kolegovia, ktorí vlastne e, celú túto moju činnosť podkopávali, robili rôzne zákerné, zá, zákerné uh, zákerné kroky v pozadí a... Nechcem, Príde nechcem... za tebou, povyťahuje, rozumie a potom to použije proti tebe. No. Uh, proti mne, ale nielen proti mne, ale to, to, použilo sa to proti tej obrane, ktorá tu, ktorú som tu začala stavať, ktorá tu vznikla a ktorá potom začala oslabovať a do toho vlastne vstúpila komora a tak ako si povedal ty, a ona vstúpila hneď na začiatku a tak ako si to povedal teraz, že uh, že um, eh, hm, eh, VHO sa už vyjadrilo k tomu, a chcem sa k tomuto vrátiť, pretože toto je z môjho hľadiska, práva, z hľadiska tej chrbtice veľmi podstatné. Keď sa vyjadrilo VHO, že eh, nevyhlásilo pandémiu, pretože oni sa už teraz bránia, pretože no, ju vyhlásili nemohli. Kde je sebareflexia? Žiadna sebareflexia. Čiže, čiže to je to, to je to, znova sa chcem k tomu vrátiť, čo, ktorú som dala predlohu na e, vládu, aby vyhlásila ničotnosť tých aktov na jeden klik s tým, že nikto pandémiu nevyhlásil a všetky akty vždy keď sa vydáva či rozsudok, či nejaký právny akt, musí mať základ v niečom. Čiže na základe, ja neviem, Eh, na základe, musí byť buď paragraf, ktorý ho splnomocňuje, že môže konať, alebo vyhlási na základe znova poverenia niekoho, alebo vyhlásenia niečoho. Ono to môže tak byť ale v skutočnosti v danom prípade tu tak nebolo, pretože VHO nevyhlásila pandémiu, pretože VHO, ja som si naštudovala, Eh, podklady ústavu, to je sa volá ústava VHO. Ja som si ju naštudovala a v žiadnych podkladoch VHO som nenašla v podstate. Ja keď som na to prišla, mňa to samú veľmi prekvapilo a preto som postavila potom ten Nemá právomoc vyhlasovať. A všetkými tými úpravami, ktorí sa oni teraz snažia spraviť update tej dohody VHO so štátmi je, aby tú právomoc dostali. Áno, no, ale toto bolo presne to, čo som vlastne, no. uh, s čím som vyrukovala, keď som uh, dávala uh, cez Petra Kot otvára návrh e, Ficovi, návrh vláde, aby vyhlasila nečotnosť tých aktov. No ale um, chcem sa teraz ešte, no a keďže som už na začiatku vravela, že tu vlastne nikto tú pandémiu nevyhlásil, tak potrebovala komora to celé stopnúť, takúto právničku a tam to začalo so mnou. Hej, čiže za tým vlastne bola Koliková, Eh, ktorej, ktorá vlastne mala evidentný záujem na tom, aby som eh, proste, aby ma, aby ma vylúčili z advokácie, tam to celé išlo. Nie, teraz ale nechcem k tomu... A to nebolo počuť, treba spoločensky znemožniť človeka. No, Podvodník, klamár, bla, bla, bla. Hej? A, sa vráťme, a teraz sa vráťme k tej veci, znova dám to do nejakej kocky, lebo Mm, ja verím, že ti tvoje emócie s tebou, e, ale opravnenie e, manipulujú, pretože... ale pochop to! Ale ja celé, v celom, v celom tom, ale však, ale, aby to ľudia počuli, v celom tom ich podvode iba materiálna podstata tohto podvodu. Není. No, čiže nemá, e, keď sa bavíme... Ja, ja teraz vybehnem, vybehnem túto do centra mesta a začnem vykrikovať, že vo vzduchu je, ja neviem čo. No, hej. No a teraz poďme ale na... Budem veľmi, ak budem veľmi presvedčivý, možno manipulujem ľudí tak, že ty kokos e, všetci zalezú do kanálu a, a nabehne chemic, protichemická jednotka a budú tu všetci behať v overoloch a s maskami na ksichte. Hej? No, Eh, Daniel dostal teda tú štvorku zo správania, pretože nechcel sa ruškovať a keďže nechcel sa... Nie, nie, ruškovať... nie. Počkaj, nie, nechaj počuva, ma nie, Nie. nie, to ma musíš nechať dokončiť. Ej, dobre, takže sa dohodneme, teraz hovorím ja. Čiže Daniel dostal štvorku zo správania preto, pretože, a teraz idem na začiatok príbehu, keďže sa nechcel ruškovať, nebol púšťaný do školy, tým pádom mal vymeškané vyučovacie hodiny a pre tie absencie, pre tie vyučovacie hodiny dostal štvorku zo správania. Môžem Keďže eh, k tomu dať poznámku? Môže, ne, len... štvorku zo správania, nechaj ma dokončiť. E, musí to ja byť. Len, ja, ja, ja, ja musím dostal, k tomu... Uh, nie, lebo ti vypnem zvuk už sa nehádaj toľko. Počúvaj, <laughs> počúvaj ma. Dokončím právnu, právny ramec a nechám ťa rozprávať. Čiže e, e, tá štvorka bola na vysvedčení, proti tej štvorke išiel opravný prostriedok, pretože je to kvázi rozhodnutie. E, mesto e, odmietlo tie opravné prostriedky, vo finále išla žaloba na súd e, proti tej štvorke zo správania, pretože e, neexistuje, a teraz ideme na tú materiálnu podstatu, neexistuje žiadna, žiaden paragraf na to, aby človek bol povinný si prekrývať všeobecná, ako všeobecná povinnosť dýchacie cesty. A samozrejme ďalším dôvodom bolo to, že um, ten právny akt, ktorý Mikas vyhlásil, nemá právny základ v tom, že žiadna pandémia nebola vyhlásená, ale úplne najväčší, najväčší a ten najzákladnejší dôvod je to, že keby aj bolo vyhlásených 30 pandémií, Neexistuje povinnosť na všeobecné prekrytie dýchacích ciest. Toto je alfa a omega celého v danom prípade. Vždycky musíte tú právnu vec pozerať, čo tam je tým ťažiskom. Tu nie je, tu jasné, že tu je problém to, že nebola vyhlásená pandémia cez VHO, ale keby aj bola vyhlásená, aj keby bola vyhlásená, neexistuje všeobecná povinnosť na prekrytie dýchacích ciest, ani na prekrytie vylúčovacích orgánov, ani na nič. Neexistuje všeobecná povinnosť. No nemôžeš no a... šurať a nemôžeš chodiť na latrínu. No. Zakazujeme. Tak. tak. No a teraz uh, a tu začal ten boj s čistou, tak, takto, tu už len pretože na tých o, o, e, správnych orgánoch, povedzme si, že tam robia úradníci, samozrejme, že musia byť aj oni právne erudovaní, bohužiaľ nie je to tak, ale teraz poďme na súd, kde sa bavíme so sudcami, ktorí nemôžeme povedať, že sudca nepozná právo. No a dostali sa veci na súd a teraz tu spleť tej psychiatrie, keby ste čítali, čo oni píšu. Oni dokážu na 30 strán napísať, vy im proste poviete právne, stručne, jasne, jasne. Neexistuje v žiadnom zákone povinnosť prekrytia dýchacích ciest, preto keď Mikas to uložil vo vyhláške a ja poruším vyhlášku, a na to, sú, na to sú ústavné nálezy. To nie, že ja som si vymyslela. Ja to z praxe poznám, z tej, z tej mojej, z tej, z tej mojej 30-ročnej praxe. Viem, čo je právo a viem, aké sú aj, aké aj skutočne dobré rozhodnutia vychádzali niekedy logické a dobre. To znamená, že vy keď porušíte nejaký, nejaký podzákonný akt, nariadenie, opatrenie, vyhlášku, to je jedno čo. Ale ona neobsahuje e, zákonnú povinnosť ona si môže vymyslieť, čo chce tá vyhláška, ale keď to nezobrala zo zákona, ono právne je to povedané, len porušenie vyhlášky bez toho, aby nebola pritom porušená zákonná povinnosť, nie je protiprávnym konaním, nie je priestupkom, nie je e, disciplinárnym deliktom, nie je trestným činom. Čiže vy na to, aby ste vedeli porušiť Uh, vy neviete porušiť vyhlášku, porušiť sa len zákon. Ale v tej vyhláške môže byť tá povinnosť zo zákona. Ale ona keď neexistuje a tam nie je a si ju vymyslel len Mikas, no vy ste neporušili zákon, vy ste porušili Mika, Mikas, Mikasovú predstavu o niečom. A toto toto povedané naozaj uh, korektnejšie v, právnej, v, právnej, v, právnej, v, práv, v právnom slovníku, na túto logiku, že ne, tam stačí jedna veta, neexistuje všeobecne záväzná povinnosť prekrytia dýchacích ciest. A znova sa vrátim k tomu, pretože preto neexistuje, lebo nie je možné ukladať povinnosti, ktorými obmedzujete fyziologické potreby človeka. Čiže toto nebola povinnosť na to, čo vy vôľou viete ovplyvniť. Vy môžete mať povinnosť ešte aj vy môžete mať povinnosť na to, že jednoducho tu budeš stať na červenú, no tak lebo to vieš ovplyvniť. A vy môžete mať povinnosť, ja neviem, eh, na, na čokoľvek, lebo to vieš urobiť. Ale ty nevieš mať povinnosť zdržať sa fyziologickej potreby. To je, alebo, alebo, eh, alebo ono, ovplyvnite fyziologickú potrebu, ja neviem, dýchania, kýchania a nebudem ďalej pokračovať. No nerá sa to. A vy sa rozprávate so psychopatmi a im vysvetľujete, že a my sa naozaj začali baviť e, celej spoločnosti o nejakej saturácii krvi alebo kyslíka v krvi, keď máš e, 20 hodín prekryté dýchacie cesty, že, je to, že, že aké tam sú rozdiely, či že je to úplne v poriadku. No proste, no šialený, šialená psychiatria. No a dostali sme sa teda pred sudcov a vy mu tam poviete, sudcovi stačí povedať, neexist, nemohol som porušiť zákon, keď zákon neexistuje. Vy mu napíšete, neporušil, lebo prístupok je porušenie zákona. Neporušil som zákon, keď neexistuje zákon. A na toto vám napíšu 30 strán, že ty si ho porušil. A nevadí, že on neexistuje, ale ty si ho porušil. Toto je výsledok celej tej, tej justičnej hry neexistuje zákon, my to vieme, ale ty si ho porušil. My sa tu skutočne bavíme s bláznami, s lustičnými bláznami. A výsledok toho, tej celej psychiatrie je ten, že včera mi zavolal, predvčerom mi zavolal Slavo, kde mi, dá sa povedať, od 21. roku, keď sa to dostalo už teda na také oficiálne pretrasy úradné, my piatý rok riešime, že neexistuje zákon, ktorý nemohol Daniel uh, porušiť a jeho neprávom, tým pádom je, voči Danielovi bol porušovaný zákon, že ho nepúšťali do školy a za to, že ho oni nepúšťali do školy, dostal Daniel štvorku zo správania a rodičia dostali pokutu za zanedbanie um, starostlivosti o dieťa, pretože ho nedávali do školy. A na, voči tomuto rozhodnutiu voči rodičom. Tu sa proste vec nabalila do, do úplného šialenstva a preto, ja keď som počula, že to čo ide urobiť Fico, amnestiu na, na, na pokuty o, o, proti e, na pokuty za, za nenasadenie rúška, ale to, to, je to nezmysel, samotné je to nezmysel, ale je to len je jedna to, časť je to je to, je to len jedna časť problematiky, ktorá rieši to, že išli ste po ulici, policajt vám povedal, nemáš rúško, tu máš 50 eur pokutu, nemáš rúško. Dobre, nezmysel, ale je to táto časť tej, tej právnej agendy. Ale čo s ďalšími vecami, ktoré to, to, to, to amnestia nie, že nerieši. Amnestia potvrdila, že si vinný, iba ti odpustíme tých 50 eur pokuty, ale mal si mať rúško. Lenže my tu máme prípady, že ty si nie, že e, ty za to, že si ne, nemal rúško, si nedostal priamo pokutu, ty si dostal úplne inú, inú Eh, proste teba inak postihli, čo neriešia ani tie amnestie nezmyselné. A tých prípadov je strašne veľa. Ľudia boli povyhadzovaní z práce, zo škôl, nebola im poskytnutá zdravotná starostlivosť a tak ďalej. A problematika nespočíva na tom dnes, že ty si nemal ruško, ale na tom, že ty si dostal štvorku zo správania, alebo si nemal ruško. Ale ty už sa nedostávaš, v podstate ty akože pred úradmi neriešiš to ruško, ty riešiš to, že si nebol v škole. No a do tejto psychiatrie sme sa dostali, kde mi predvčerom si zaslal rozhodnutie z, exek od exekútora voči tej pokute e, za zanedbanie e, starostlivosti o dieťa, keďže ste nedávali to dieťa do školy. No úplne chore. No a tu e, išiel návrh e, voči zastaveniu exekúcie, pretože, a tu ideme na tú materiálnu pravdu, keď neexistuje, e, tá pokuta bola za to, že si ty porušil svoje povinnosti rodiča, nedával dieťa do školy. Ale pointa celého, prečo on nebol v škole, je tá, lebo, lebo lebo ho nepustili do školy, lebo sa neruškoval a na to ruško nebol zákon. No a my, keď sme to namietli v exekúcii, že tú materiálnu stránku veci je treba hľadať, čo aj som predložila nález ústavného súdu, ktorý hovorí o tom, že a teraz dobre všetci počúvajte, to je edukácia, teraz edukačné. Vy aj keď máte exekúciu, máte právoplatný rozsudok a stále si myslíte, teraz budem hovoriť skutočne o opravnených veciach, lebo každý si myslí a je to normálne, že je v práve, ale nie, nie, sme, nie sme všetci vždy v práve. Ale ak naozaj je tak, že vy máte, máte právoplatný rozsudok a skutočne je zlý, čo je <laughs> ja si myslím, že možno aj viac než 50% rozhodnutí, uh, tak vy ešte aj v rámci exekúcie to viete zvrátiť tým, že exekútor je povinný v rámci e exekučný súd nie exekútor, ale exekučný súd, lebo vydáte námietku na exek exekútorovi a on to postupí na exekučný súd a exekučný súd to rieši. On je oprávnený preskúmať tú materiálnu vykonateľnosť toho exekučného titulu. To znamená, že tvoje rozhodnutie o pokute pre zanedbanie výchovy dieťaťa, starostlivosti o dieťa, musí preskúmať, či v tom rozhodnutí na tú pokutu, lebo to, tá pokutu... Mm, či v tom rozhodnutí na tú pokutu Uh, boli splnené podklady, či bol daný materiálny základ na to, že uh, tebe možno pridať za vinu, že si ho nedával do školy, alebo niekto iný spôsobil to, že ty si ho nemohol dávať do školy. Toto všetko vie exekučný súd preskúmať. Samozrejme, že on nevie ísť do samotného šetrenia ako vo veci samej, a teraz to nechcem rozvádzať, ale je na to istý muster, je na to istý algoritmus, ktorým sa ktorým sa šetrí tá materiálna časť toho exekučného titulu. Exekučný titul musí byť vykonateľný po formálnej stránke, to znamená, skontrolujte si vždy meno, rodné číslo, všetky, všetky čísielka, datumy, výrok, či je správny všetko. Ak nie, aj na tom viete vyhrať vec. A druhá stránka je tá materiálna, samotná materia tej veci. Či naozaj to, za čo ja mám pokutu, niekde na začiatku ako príčina súvislosť, kauzálny nexus, či tam niekde naozaj tá matéria existuje. A tá matéria, ten zákon na prekrytie dýchacích ciest, pre ktorý pre ktorého neplnenie neexistujúceho, neuposlochnutie neexistujúceho zákona nebolo dieťa pustené do školy a preto malo uh, absencie a preto dostalo štvorku správania a preto ty dneska máš exekučný titul, lebo že vraj si sa ňo nestaral a nedával do školy. To je ten ne kauzálny nexus. No som, a... horšia, som horšia, bratia e, cigáni, Romovia. No a musíme aj povedať z osad, lebo, lebo, lebo tam, tam, <laughs> tam smerujme kritiku, keď už... Na východe sa nikto nebude hnevať, keď povie cigáne, lebo každý vie, že na východe sú cigáni. No, tá. E, tak e, e samozrejme, že... No, ja tak, teraz, naozaj teraz do, tej, do, tej, do tej témy zachádzať. Nikoho neurážam, Hej, tak ti, komu, tak ti čest, poviem, komu čest, komu čest. Sú cigáni a, cudzi, sú cigáni a cigáni a poviem ti, že ešte Hej. aj x krát horšie, než ty... Sukačovia, sukačové, ne? Sukačovia, sukačové. O starách, uh, e, e, Slav, Slavo je východniar, to asi počujete podľa prizvuku, ale žije, je taký emigrant, uh, imigrant, žije na západnom Slovensku. Nie som emigrant, ja som putujúci. putujúci. Schmatla putujúci tam stvorením. Chmatla ho tam manželka e, západňarka e, z západného Slovenska, takže prešiel východňar na západnú, ale ten prízvuk nepustí. No, ale nech sa dostaneme k pointe veci. Uh, uh, ja by som povedala, že možno rovnaký problém, ako máme v cigánskych osadách, je ešte väčší problém, aký máme v justícii, pretože ten problém v cigánskych osadách, ak by sa chcel, tak sa on dá riešiť. Dá. Ale ten problém v justícii tiež samozrejme by sa dal riešiť, ale to je oveľa, to je, to je oveľa väčší problém. A práve preto, lebo máme problém v justícii, my máme dneska problém aj v osadách. Všetci, Keby sme mali všetci. to právo, tak by sme nemali problém v osadách. No, čiže nech to tu na, ešte uh, dokončím a už ti dám, uh, už ti dám slovo. Čiže už neviem, prišlo rozhodnutie, prišlo rozhodnutie od exekut, z exekutorského, teraz uh, exekučného súdu, kde Eh, žiadosť teda o zastavenie, návrh na zastavenie tejto nezmyselnej exekúcie, ktorá nemá materiálny základ v porušení povinnosti e, rodiča, pretože, pretože ne, rodič nemohol to dieťa dávať do školy, keď mu ho nepúšťali, keď ho nechceli pustiť a, a žiak nemal žiadnu povinnosť, aby e, pre vstup do školy si mal prekrývať dýchacie cesty. Neexistuje zákon, nemôže byť porušený. No a na to exekučný súd na neviem koľko strán vám napíše nezmysly, ktoré, e, ktoré produkuje umelá inteligencia. A ja sa k nej aj za chvíľočku vrátim, pretože v podstate ja som so Slavom. Slavo bol taký môj e, taký môj, e, ja by som to povedala, taký Uh, môj učiteľ uh, ma zasvetil do tej umelej inteligencie, uh, ku ktorej poviem asi stručne len toľko, že ak s ňou viete robiť, uh, teda ak nejak s ňou viete robiť, môžete s ňou vedieť robiť, aj, aj môžete byť špičkový ajťak, ale, musíte, ale ak nepoznáte problematiku, s ktorou robíte, je to hotová katastrofa, pretože to je ako keď uh, vieš šoferovať a dajú ti do ruky a, a, a vieš skutočne perfektne šoferovať a dajú ti do ruky špičkové auto, tak je to paráda. Je to, je to naozaj... Je to, je to z jazdy. Eh, keď je to volám tomu, čo nevieš oferovať, tak sa zabije. Ale keď, tak, ale keď až to, to silné auto niekomu, kto nevie, no tak je to hotová katastrofa. Alebo daj najlepšie lyže na svete, značkové lyže niekomu, kto sa nevie lyžovať, no tak už dole ani, ani asi živý nezíde. No a to isté je s umelou inteligenciou. Ty, ak nevieš problematiku a hodíš tam... A nevieš, a nevieš klásť správne otázky, dostaneš správne to, otázky. že ťa to zaťahne do králičej nory a budeš ešte väčší debil ako si. A ja som presvedčená o tom, že dneska pracujú na tých úradoch samozrejme kopec aj mladých ľudí, uh, dajú umelej inteligencii, prečítajú si rozhodnutie, chcú sa toho zbaviť, dajú mu blúdnu otázku, on, on im odpovie a oni to, on im odpovie to, on vám dá na všetko uh, odpoveď. On vás, vy keď chcete, aby vám, vy mu môžete dať odpoveď, počúvaj, tu mám, tu mám jedno dobré rozhodnutie, pravda stojí takto, lebo objektívne tak, ale urob mi argumentáciu opačnú aby som to vedel zamietnúť. On vám, na, na, on vám napíše takú vec, že, že samozrejme, keď tomu nerozumiete, tak uh, vás presvedčí, ak tomu rozumiete, tak pozeráte, že to je čo za ďalší level psychiatrie. A brániť sa voči týmto nezmyslom je už skutočne ťažké. Nie preto, že by ste to nevedeli vyvrátiť, ale preto, že vy na 20 strán týchto nezmyslov potrebujete rozobrať každé jedno uh, každú jednu vetu, každé jedno slovné spojenie, pretože, <laughs> pre, pretože je to tak. A vy z 20 strán, keď sa máte venovať každej, každému slovnému spojeniu, každej fráze, každému, čo, čo je všetko nezmysel v tom kontexte a, za, a celý kontext je nezmyselný, no tak to proste, to, to, to je šialenstvo, to sa nedá. A Dobre, po k No a, a teda, toto rozhodnutie, ktoré prišlo <clears throat> z toho, um, ex, z toho exekučného súdu, ja mám pocit, že <clears throat> je to skutočne vysúkané, vysúkané umalou inteligenciou, pretože, a tu je teraz tá pointa, ono tých rozhodnutí v tej tvojej veci bolo viac, ty si si tam toho určite právne si si samozrejme to neuvedomoval. Počujem ja, ma, v kocke, keby sme to povedali, súd sa v žiadnom eh, vo svojich odpovedí, ani keď to bol odpor, ani keď to bola sťažnosť, nevysporiadal s touto materiálnou stránkou. Nevysporiadal sa s tým. Ale exekučný súd, tu chcem povedať, navyše urobil to, že poukázal na jedno z tých rozhodnutí, o ktorom hovorím, že exekučný, on to doslova cituje, exekučný súd je povinný uh, šetriť e, formálnu vykonateľnosť a materiálnu vykonateľnosť exekučného titulu. Vykašľali sa na to. Ale on ti aj tam rozpísal, ty si to asi neuvedomuješ, ale on to aj rozpísal v jednom z tých rozhodnutí, že teda materiálnou, o, materiálnou vykonateľnosťou vlastne to je to, či boli splnené, či teda aj v te, v tom vlákne, v tom vlákne do minulosti, či my máme tú materiu splnenú. On to napíše, on krásne odcitoval ten, to rozhodnutie ústavného súdu, ale v závere ti napíše, že on e, nie je opravnený riešiť materiálnu stránku veci. Čiže na začiatku ti to napíše, ešte sám ťa na to upozorní a na záver ti napíše, že ti návrh zamieta, pretože on e, nie je ako exekučný súd opravnený riešiť tvoju materiálnu stránku veci. A, a teraz ti rozpíše na 20 strán, ako si to mal uplatniť v predchádzajúcom konaní, čo si mal urobiť, čo si neurobil a on nie je, a už nie je možné, aby exekučný súd sa zaoberal týmito vecami, pretože je to predmetom samotného procesného útoku, procesnej obrany a píše, píše, píše a ten stroj mu chrli, chrli, chrli právne vety, ktoré sú v kontexte právnymi nezmyslami, pretože Uh, on má tú materiálnu uh, stránku niekde na začiatku, tú prvú príčinu, on musí ísť k Adamovi a on toho Adama musí uh, chytiť za, za, on ho musí hm, proste musí tam nájsť. nájsť. Musí nájsť Adama. A on, tam je ten Adam, a on tam je ten Adam, veď neexistuje, za, oni ti aj povedia, to, to je proste tá, tá nezmyselnosť tých rozhodnutí, že ty sa z nich nevieš vysomáriť. To je proste, to je psychiatria. On ti povie. Nie, počúvaj ma, že, akože, zákon, ako celá hra spočíva v tom, že vo všetkých oných rozhodnutiach sa oni rozprávajú o tom, že, že, uh, že bola do, bol, do, bol, bol dodržaný zákonný postup a odvolávajú sa na to, že keď som to chcel riešiť, mal som to riešiť jednoducho v správnom konaní na meste Nitra. Ja som mestu Nitra písal... Tá riešilo, ono však samozrejme, nie, riešil. nie, nie, ja som písal, písal som im, aké sú moje práva, odvolal sa sa na to, Nedostavil som sa tam. Kam som sa mal dostaviť? Tam, kde sú všetci zaočkovaní a kde nosia rúška? Nie, teraz aj pre poslucháčov. Nedobre, nedobrá cesta. Pretože a toto je to... Nedobrá sa... cesta. Počkaj, počkaj, Nedobrá to, cesta. Ja som od začiatku vedel, že to je podvod, tak nebudem jedna s podvodníkmi o podvode. Pozdravujem, Mr. Hatasa a spol v Nitre. Hej. No, a spýtujú svedomie vlastne- všetci, kde si spýtujú svedomie všetci, ktorá, ktorí počas covidu chodili na, na lyžovačky a pravdepodobne falšovali digitálne QR kódikové dove, falšovali papieriky. Nech sa páči. Tak to fungovalo počas praxe. Hej? No, teraz znova. Hora dole. Znova. Aj keď by som... Janičiari. Falošní. A teraz sa hrajú na demokratov a na pravdu. Nech sa páči, poďme sa hrať na pravdu. No však poďme sa hrať na pravdu. Znova nech, mi zdravotníci, zdravotníci ukážu ten vírus a nech mi právnici ukážu uh, vyhlásenie pandémie. A Dobre, poďme, poď, poďme teda... Uh, a všetci do radu do basy. idem ukážte znovu. účty, ukážte vrecka. Ale to sa neurobi, to sa nechce urobiť. Vrátime sa k no tejto no keď, sa to neurobi, keď sa to neurobi, nech sa páči, odporúčam všetkým, všetkým, všetkým ľuďom, nech jednoducho uplatnia článok 35 Ustali? Má si 32, 35 je právo na podnikanie. <laughs> na no, ne, to je jedno, Myslím, proste otvorím jednoducho. Nesúhlasím, nesúhlasím. Toto, čo tu je, toto, čo tu je, je proste bordel. No, ale dám takú praktickú, praktickú, praktickú radu dám, lebo si do niečoho zabrdol. Uh, tak máš, áno, tak ako vravíš, že aj, hovorím aj ja v tom rozhodnutí, že ti vytknú, mal si si svoje uplatniť procesnou obranou, procesným útokom v predchádzajúcich konaniach. Uplatňovalo sa to, ale a teraz je poviem. meritom, no, počkej, je meritom. Počkej, máme, tu, máme tu ministerstvo spravodlivosti. Máme tu ministerstvo spravodlivosti. Nech je ten prípad v akomkoľvek štádiu. Ja som tam poslal 2 GB videa. Nikto ich nevidel. OSBčko skončilo v koši. Tak sa to no. rieši. A k tomu Nikto sa nezaoberá podstatou veci, že pre pána Jana poďme nájsť, čo sa stalo. Poďme sa normálne porozprávať, čo sa stalo. A keď prídeme na to, že to tak nebolo, tak povedzme, no ale pravda je taká, že sa to nestalo. Lenže keby oni teraz po 5-6 rokoch podvádzania a klamania mali povedať pravdu, čo by Pane museli potom... Čo by museli spadne, potom... Keby chceli byť úprimní sami k sebe, čo by museli spraviť? Spadne to celé. E, všetci, by, všetci sudcovia... Sudcovia by zložili talári, advokáti by odovzdali funkcie, učitelia, učiteľia, učiteľia by odišli zo škôl, policajti by odovzdali odznaky. Ahoj, čaupa, posledný zhasne. Tibor Rostas ho nepustili na, do pojednávacej siene, lebo si dal rúško a ho takto odsúdili, preto, lebo citoval Štúrovcov. Teraz je to jedno, aký trestný čin. Na to chcem, tu chcem teda, je, je, nie je to jedno pre iné veci, ale to, na čo chcem poukázať, je jedno pre aký trestný čin. Pointa je v tom, že teba ako obvineného nepustia ja do pojednávacej Teba ako obvineného nepustili. Oni obvinili fikciu, fyzickú osobu. Oni, ja nepustia, oni, oni ťa ako, ako obvineného nepustia do pojednávačky a odsúdia ťa. Nepustia ťa preto, lebo, lebo si lebo nedodržíš zákon, ktorý neexistuje. Ale a prosím ťa pekne. Sudcovia, sudcovia na najvyššom súde, nechaj ma, počúvaj, keď sudca na najvyššom súde ti povie, nedodržal, nepustím ťa, lebo si nedodržal zákon, nevadí, že neexistuje, mal si ho dodržať. To sa bavíme s bláznami. Ale nech dopoviem uh, vetu, ktorú chcem, aby poslucháči počuli. Keď vám povedia na tom aj uh, už v exekučnom konaní, v tej poslednej inštancii, keď už, už vám hrozí ten majetok, zásah do majetku, že mali ste si právo uplatniť, alebo teda obranu uplatniť v tom pôvodnom konaní, čo je síce pravdou, ale keď tu je pointa, pointa je inde. Ak ten rozsudok je raz materiálne nevykonateľný, lebo neexistuje ten, tá materia, je jedno, či ja som na ňu poukazovala v pôvodnom konaní, lebo nie, toto je tá pointa. Preto hovorím zbytočne aj v niektorých prípadoch ľudia vybijajú zo seba energiu a, a, a toto hovorím si robil aj ako like ty, že vybíjaš energiu, alebo teda vybíjali ste energiu, ale to, má, to nie je kritika, to je konštatovanie tým, že ste lajci a tým, že som nem a tým, že bola celá tá, ten informačný priestor okolo mňa rozbijaný a bolo to naozaj celé účelovo marené, bolo ťažko udržať tú jednu líniu, aby, sa to, aby to presne po tej línii, ktorú som presadzovala, tej materie, išlo a sa to riešilo. On tu začali proste x, x všakých pseudoprávnikov takisto, ktorí mali v pozadí iné záujmy a brali peniaze práve, práve spred, od predchádzajúcej vlády, ako napríklad doktor Weiss, ktorý neviem, či ste ho videli, alebo na, či ste videli zmluvy, bol na vyplatnej listine predchádzajúcej vlády v súvislosti s covidom. Čiže zmluvy sú zverejnené na internete. A robil tu... verejných zmluv z vládu Slovenskej republiky. A robil, a robil, tu, robil, a robil, tu, robil tu zasahovať do toho celého informačného šumu. Robil poradenstvo to... Matovičovi a na druhej strane sa tváril, že zastupuje ľudí v covidových veciach. Fasa. No. A potom, čo sa dos a doslova rozbijal to informačné pole, čo sa týkalo mojej činnosti. No ale chcem povedať jednu vec, e, tú podstatnú aj do budúcna. E, celý problém vždy je v tej materii. Ja neviem, jak ďalej to právo pôjde, ale pointa je tá, že je to materiálny právny štát. A keď máte exekučný titul a aj keď by ste v tom pôvodnom konaní uh, ho zanedbali to, aj keby ste rovno, rovno ignorovali to pôvodné konanie a máte dnes titul exekučný. A neexistuje raz niečo, v tom exekučnom titule bude napríklad, že máte zaplatiť, ja neviem, 30 tisíc na základe nejakej faktúry. Je to potvrdené právoplatne, len vy ste sa nezúčastnili konaní. A neexistuje, musia vám to v exekúcii prejsť, pretože tá matéria neexistuje a my nemôžeme na ničom sa nedá postaviť niečo. A celý tento, celý tento, celá, tam, celá táto mašinéria potom e, e, exekučná spadne a exekúcia sa musí zastaviť. Lenže my, keď sme sa ocitli v psychiatrii, kde vám na najvyššom súde, vám na ústavnom súde povedia, že áno, zákon neexistuje, ale mal si ho dodržať, tak o akej materii sa my ideme baviť? Ja som povedala už 2020, keď som začala, Eh, verejne vystupovať. Právo ľahlo popolom. Tu právny štát už nie je. Pretože vyhlásiť, a, a znova ideme na začiatok, vyhlásiť pandémiu na základe eh, toho, respektíve eh, vydať právne akty na základe vyhlásenia pandémie organizáciou VHO, ktorá nebola vyhlásená. To neexistovalo, to bol čistý vymysel. Ten právny akt je ničotný. Naše právne akty Mikasové sú všetky ničotné. A sudcovia na tomto základe ukladali uk, uh, úrady na tomto základe ukladali pokuty a súdy to všetko potvrdzujú. Dodnes potvrdzujú. Oni dodnes zamietajú žaloby, ktorými sa, uh, ktorými sa strany konania bránia proti, proti týmto proti týmto či pokutám, no, či, či teda, také, alebo takýmto veciam, ako máš ty. Takže tu je celý problém. Máme na najvyšších justičných miestach drvivú väčšinu, Ja, ja neviem, či by som na, dvo, na dvoch rukách narátala sudcov, ktorí by ktorí vlastne by ktorí na vec pozerajú tak, ako teraz to hovoríme. A, a neviem, na koľkých rukách by som, či na obidvoch <laughs> alebo na jednej narátala tých, ktorí by verejne aj s tým vystúpili. Ja som ako advokát s tým verejne vystúpila a stalo sa, čo sa stalo. Práve preto, lebo toto potrebovali stopnúť a tomuto slúžila a dodi slúži celá komora a je v najvyšší a ľudia, ktorí so mnou urobili tento likvidačný proces, profesionálny likvidačný proces, dneska sedia v súdnej rade, e, Karas sa tlačí do riadenia štátu. A títo advokáti ma preto mm, potrebovali odstaviť, lebo som povedala, že neexistuje zákon a oni presadzovali. Nevadí, že neexistuje. Máš ho dodržiavať. My žijeme v právnej psychiatrii. A to sa potom pýtam, čo ďalej. Ako ďalej? Ja ti poviem, čo bude ďalej. Príde doba, kedy ľudia založia ľudové súdy a bude sa súdiť. A keď títo nestihnú do 48 hodín s kuframi odísť, tak ľudia ich podľa, no. podľa no. prirodzeného právia odsúdia spravodlivo, aj s dôkazmi. Čaupa, dovidenia. Keď príde Trump... A, a budem teraz, do konca a, života kopia, kopať oné e, polia. A teraz, a, teraz, a teraz e, poďme na tú medzinárodnú scénu. Príde Trump, vôjde si do krajiny, vyťahne mm, prezidenta cudzie, cudzieho štátu z postele a si ho odniesie domov. Tak potom sa pýtam, lebo teraz hovorí, že postaviť nejaké tie ľudové súdy, ktoré budú neviem ako, len <laughs> znova, ty, s kým postavíš tie ľudové súdy? Keď tu máš drvivú väčšinu ľudí, ktorí covidovali, hrali tú Epsteinovú Gatesovú hru, to je drvia keď väčšina. Keď sa ľudia nezobudia, keď sa neprebudí ich vedomie, hej, tak jednoducho budú ďalej žiť, jak spiace mŕtvoli. No, a, a tak budeme aj spôsobom tým, že, lebo každý, kto povie, že postavíme nejaké ľudové súdy, tak ja neviem, čo si za tým predstavuje. Zjavne systém ten, ako čo urobil Trump, prídem, vyťahnem ťa. Uh, nie, nie, nie, ja si pres... Eh, eh, no, vieš, to, je tak, povieš, že ľudové súdy nie. A, neviem, A potom nejaké súdy. Um, no prečo? Pretože všetka moc v krajine pochádza odkiaľ. To je, odkiaľ pochádza moc v krajine? ja, ja, ja by som dala tú bodku, pretože ja by som povedala, že problém je úplne inde. Problém je morálka. Ide problém, aha. Takže problém ja je morál, ja sa... morál, nie, nie, nie, problém je morálka. Nie, moja zlata, nie, nie. Darmo nazveš, ty darmo nazveš hociak spoločnosť, hociakým izmom. Ktokoľvek, kto v tejto krajine môže povedať, že má moc delegovanú od človeka z ľudu. Ktokoľvek. Nikto. Problém je v morálke a etike Nikto. ľudí. Problém je v, motike, eh, v, motike, <laughs> v, motike, v morálke etike ľudí a peniaze. Dneska nenormálne peniaze v dnešnej... Aha, no to dobre, tá, tá sa spýtam na morálku policajtov, čo stojí pre školou, spýtam sa na no morálku no, riaditeľa, spýtam sa na morálku úradníkov, spýtam sa na morálku lekárov, učiteľov, no to čo? Tak, no, no, veď o tom hovorím, o tom hovorím. Problém je v tej morálke ľudí. Kde je, kde je svedomie? No? Svedomie sa skladá z dvoch slovíčkoch. S a vedomie. To znamená, že vedomí koná s vedomím. Koná, je tam prebudené svedomie. Konám s vedomím. To znamená, ak konám, nespím pritom. No dobre. O tom je svedomie. Tak sa ťa spýtam. Eh, prešli sme asi tú podstatu veci, čo ako je a um, si eh, vzdelaný, technicky zameraný eh, človek, uh, tuším, ty si mm, elektroinžinier, alebo v akomto fachu si... Áno, áno, to si myslím. Takže, nie, nie, iné chcem povedať, že v podstate mm, máš... Ale prírodné vedy, prírodné vedy veľmi uľahčujú človeku na to, aby vnímal uh, aj v týchto chcem, fiktívnych právnych oblastiach skutočne práva spravodlivosť, pretože v prírode, prírode, príroda nepustí. Iné sa chcem spýtať, teda človek s rozhľadom, až e, dve deti, e, otec rodiny, e, so svojou prácou, vzdelaním, s technickým zamer teraz zameraním istým, tam som sledovala, že človek proste má vyhranený teraz svoj nejaký životný odbor, životnú cestu, ktorá ho bavila, ktorá ho teda tešila, proste videl sa v tej svojej rodine, videl sa v tom svojom povolaní, v tom svojom všetkom zrazu ti príde do cesty to, čo aj vy prežívate, kde sa je ťažko s tým zmieriť a ja vidím za každým, keď, e, e, keď stále keď sa táto téma otvorí, tak Slavo reaguje tak, jak reaguje, pretože to podraždenie tam je oprávnené. A ja si teraz pýtam, ty vo svojom aj veku a videním tých vecí, no <laughs> ako to celé ďalej vidíš a, a čo by si navrhol, že ako by sa to dalo alebo malo? Zrušiť politické strany okamžite, v tejto mhm. chvíli a začať znovu zo spodu. Ľudia musia prevziať zodpovednosť tam, kde žijú. To a teraz, znamená, ktorí, a teraz ktorí ľudia? Pretože si každý pozrie... začne tuto vo svojom vchode. Hej? Chápeš, tak, jak sa ľudia zidú na domovej schody a zvoj, zvolia domového dôverníka, tak sa ľudia zidú vo vchodoch a zvolia zastupcov z vchodu. Zástupcov, zástupcovia zo schodov zvolia zástupcov za bytovku. Zástupcovia z bytovku zvolia Dobre. zástupcu za sídlisko a zástupcovia zo sídliska vytvoria mestský parlament. A ak tí zástupcovia za sídlisko alebo chody nebudú pracovať podľa toho, jak sme ich my zvolili a kvôli čomu sme ich tam poslali, nebudú tam sedieť na tej stoličke ani sekundu, budú okamžite vymenení. Toto je pôvodné kopné právo, ktoré Slovania používali. Prevedené do moderných podmienok. Nebudú politické strany. Pretože ľudia na tej najnižšej úrovne, na, na úrovni baraku majú svoje konkrétne starosti, radosti hej, a najlepšie vedia, čo treba, tak tú informáciu budú týmto prirodzeným spôsobom jednoducho z dola ťahať hore. Ako vznikla, ako vznikla organizácia vlastne života ľudí po vojne? Teraz odvratne od toho, že vznikli, že, že, že, že, že, že do toho pichli vidli komunisti, tí ľudia sa v tej krajine musia nejakým spôsobom samozorganizovať. Je to tak? Je. A toto je najprirodzenejšia forma. Bez politických strán. A ako chceš tie politické strany zrušiť? Ako? Zo zákona rozpustiť. Ale kto, je, kto, kto ten zákon príjme? Lebo tam sú politické strany, ktoré tie zákony príjmajú. E, takto, politické strany, aby aj trošku posluchačom objasním, kto si to neuvedomuje. Politická to strana... Ročky, chápeš, ľudia vo voľbách nevolia zástupcov ľudu, ľudia vo voľbách volia manažerov spoločnosti a potom celá táto spoločnosť má svojho prezidenta. No, ale som menežerov, te... ktorí sú tzv. ministri. Ale to nie sú zastupcovia ľudu. Však Matovič, te... na, na, na to, Matovič to, čo vykričal, neviem, k tomu to povedal, však on povedal absolútnu pravdu. Slovenská spoločnosť, akciová spoločnosť s 5 miliónom bla bla bla počtu obyvateľov akcionárov. akcionárov. <laughs> No a teraz... Akcionárov. Teraz ešte by som to doplnila, čiže... Keď si, eh, keď si vie človek zorganizovať, človek, eh, ke, keď si ľudia vedia organizovať svoj život v rodine, je problém zorganizovať život vo vchode? Je problém zorganizovať život okolo bytovky? Okolo ja domu, sa, v dedine? Ja sa, ešte, ja sa ešte vrátim k tej politickej strane. Politická strana je vlastne právnická osoba ako SROčka a pointa je v tom, že tá že teraz vy si založíte SROčku, akúkoľvek vašu obchodnú spoločnosť, čo chcete robiť, to isté je aj politická strana z hľadiska práva. E, je to jedna SROčka, hovorím ešte raz právnická osoba, ale vy sa na tú právnickú osobu, súkromnú osobu, to je subjekt súkromného práva, vy sa, my všetci sa na tú súkromnú osobu, ak ona vyhrá voľby, skladáme. To znamená, že my platíme tú činnosť tej politickej strany, to ide zo štátnych peniazí. My platíme tú činnosť tej súkromnej SROčky, ktorá sa tzv. Vedel... demokratickými voľbami dostane k tej najväčšej peňaženke, ktorú je štátny rozpočet, no a tam to začne asi aj skončiť pre všetky asi rodiny. Každý, no. Asi každý z nás by vedel podnikať jedna radosť, keď by sa nám všetci na naše podnikanie <clears throat> skladali. Čiže založte si SROčku a dobre by bolo, ak by potom zo štátneho rozpočtu ste dostali na to peniaze. Samozrejme, že tá SROčka musí vyhrať, nazveme to SROčka, hej, tá politická strana, ale to nie je nič iné jak SROčka ona keď teda vyhrá preteky nejaké, na tom, ako keď tí bežci utekajú zo štartovacie dráhy, vyhrajú, no tak dostane peniaze, ale dostane peniaze od klubu a podobne a od sponzorov. No a my, tá politická strana, keď prvá do toho cieľa dobehne, že vyhrá, vyhrá voľby, tak tie peniaze idú zo štátneho rozpočtu. A ja si myslím osobne, ja by som navrhla v prvom kroku zrušiť to, aby politické strany brali štátne peniaze. Keď si dobrý a ťa chcú ľudia nie, nie, nie, nie, nie. Ty, ty chceš polovičaté riešenie, hej, to, to ti tá koza či krava zdochne hneď. Jednoducho proste. keď, takto. keď Ibrahim Majga hej, z tej svojej rodnej krajine, z Kandione, z malý, hej, dal poslal sms či správu, kde si na Facebooku a hovorí, <laughs> dobre, tak, ideme do toho, vyskúšali sme to, zrušili sme politické strany, uvidíme, jak to bude fungovať. Hej, potka. No a jak funguje politické to? strany, politické strany je, prosím ťa, pekne nástroj presne Rozdeľuj a panuj. Lenže ty zrušíš politické, zrušíš politické strany a tým znova vytvoríš nejaký iný systém, len to nazveš inak, pretože teraz si vravel. Ľudia Počuňu, sa potrebujú, potrebujú, potrebujú ľudia na, na nejakej malej usadlosti, na schvál po, poviem malú usadlosť, pretože s malým počtom sa to dá. Hej? Keď bíješ, bývaš niekde na lázoch a, a tí ľudia sa poznajú, proste žijú takým tým e, e prirodzenejším, slobodnejším životom, hej? Každý zdieľa e, svoje starosti, ale všetci majú nejaké nepísané pravidlo o vzájomnej teda pomoci a o tom, o súdržnosti a tak ďalej. To znamená, že kde je to, kde, kde je to prirodzené, čo v nás kde si zapadlo a kde si sa to všetko stratilo v tých, tých kľúčkach, paragrafoch, však aj ten odpoveď z toho, z toho súdu, proste, aby dostal ten súdca svoju vyplatu, tak on to napíše tak, aby bol vlk city a ovca celá. On jednoducho, on jednoducho celý čas ospravedlňuje tú vec, že, že procesne to je všetko zákonne v poriadku. Nič Ale prečo si ten sudca nevšíma podstatu, že vy tu síce rozprávate o nejakom priestupku, skutku, zločine, prečine. Neexistuje ale ten, zákon. Ale ten nebol, nenastal, není. Neexistuje zákon, to... ktorý si porušil. Ale oni ti to povedia. Chápeš ma? Toto je iný level psychiatrie. Iná vec by bola, keď by ti oni tvrdili. Toto je bežná, toto je ináč, toto je právo ty tvrdíš, neexistuje paragraf, ktorý som porušil a ja ti poviem, ako súd existuje. Podľa paragrafu toho a toho tu máš skutkovú podstatu, existuje. Eš, tak... Zákonný paragraf, Ale všetko to spoločenská počkaj, dohoda, lenže nič z toho povedia. už neplatí. Keďže z toho on... po piatich rokoch covidu nič neplatí, bolo, bolo by úprimné, Hej. Iný problém. Od... Problém je ten, že ti povedia, neexistuje zákon, ale si ho porušil. Chápeš ma? To je iná psychiatria, čo to no, je. takže dobre, keď je to tak, až tak. No, tak no, potom, až tak, no, no, No, vieš, dostaneš list a tam ti niekto, s, s kým nemáš doslova žiadnu zmluvu. Pretože chcem od všetkých ktorí mi píšu listy a domáhajú sa svojho práva a svojej, e, svojej jurisdikcie a svojej nadradenosti, nech mi ukážu svoju prísahu podpísanú mokrým perom a, a pičiatkou. Je to, je tu, sa sudca, tu sa sudca už v dnešnej dobe nedokáže podpísať pod vlastné rozhodnutie a posle, pošle mi tú doložku s nejakým QR kódom a s nejakou hm. elektronickým podpisom. Nech elektronický podpis medzi sebou používajú súčasnené strany, ktoré si ho navzájom uznajú. Ale keď akýkoľvek orgán, ktorý sa tvári, že je štátny orgán, štátny, vieš, ja ti teraz poviem, prečo tu nemáme štát. Jednoduchý, jednoduchý príkaz. Vieš, prečo nemáme štát? To ľahko zistíš. To ľahko zistíš, že keď ťa zastaví policajt, tak zrazu pri odoberaní značky ti odoberá evidenčné číslo vozidla. My už nemáme štátnu poznávaciu značku, pretože nie sme štát. Keby sme boli štát, máme štátnu poznávaciu značku, ale my ju nemáme. Tak ako nie sme štát, lebo už nemáme vlastnú menu. Jak môžeme byť súverená krajina, keď nemáme vlastnú menu? Eh, sú to, eh, máme 9-8 minút dokonca a sú to veľmi vážne eh, veci. Ja som sa preto teraz aj zamyslela nad tým, čo ste povedali. celé to treba úplne rozpustiť, rozpustiť a. ako keby bol rok 45 po vojne a znovu, a znovu usporiadať krajinu tak, aby sme... A znova to začneš skladať a dostaneš sa znova po pár rokoch do bodu, v ktorom sme teraz. Počúvaj ma, je to, ja neviem, kam sa dostanem, počúvaj ma, neviem, kam znova sa dostanem, ale znova určite tam. viem, určite viem, určite viem, že toto nefunguje a už nebude fungovať. Pretože ak je niečo postavené na podvode a na klamstve, nemôže to priniesť ľuďom to požehnanie, aby žili medzi sebou v pokoji a v miery. Veľmi pekne povedané. Veľmi a skutočne tu ťa zastavím, ale naozaj hlboká myšlienka a súhlasím s tebou a ja som to povedala inak, ja som to nazvala morálkou. Ja som čakal od súdu, že skutočne bude riešiť merito veci a že výsledkom bude pravda, ktoré sa ja podrobím. Ešte raz, súd rieši, ešte raz. Mňa nezaujíma, čo rieši. Keď má raz niekto povie... napísané ministerstvo spravodlivosti, očakávam spravodlivosť. A, je, a, a, jedi, a jediným, jediným, jediným, jedinou príčinou existencie súdu je to, jeho, jeho, jeho hlavnou úlohou je, vrátiť medzi ľudí zmier. Nech sú tie strany akokoľvek pohašterené, vrátiť medzi nich zmier. Spoli, spoli, eh, Keď toto ten súd nedosiahne, tak ten sudca nerobí svoju robotu poriadne a nech dá dole talár a ide preč vo vysokej politike toto nezaujíma politikov, čo si teraz povedal. Oni ja to vôbec nez... No a sme pri politických oni... stranách, ktoré by som ja zrušil, ale pretože je, politici... Ale politici... Iné, tam iný systém. To sa bude volať inak, nebude sa to volať politická strana. Vieš, ty prejudikuješ, do, ty, ty, prejudi, vieš, ty prejudikuješ do, do, do, do, do, dopredu to, že, že no a keď to teraz celé začneme stávať, skončí to v tom istom. Ja neviem, no, to skončí. Ja viem len, že, ja viem len, že ľudia dostanú šancu usporiadať si život po novom. Ja som povedala v jednej relácii z posledných, že ľudia sa otočili od Boha. A, a dneska som to povedala inak, o tej morálke etike. E, čiže problém uh, nie je v tom, ako nás vieš, aby, aby, aby, ľudia aby ľudia správne rozumeli, hej, keď človek spomene Boha, tak sú ľudia, ktorí ne, neradi počúvajú slovečku Boh. Dobre. Tak s tými ľuďmi používaš pojem stvoriteľ. Fajn, super. Či je to tak, alebo, chceš, proste je to jedna, je to jedna alebo je to onak, každý cíti do, do končekov poslednej bunky svojho prsta, kedy klame a kedy hovorí človek pravdu. <laughs> No, áno, ale to cítiš ty, ale to necíti každý. Nie, nie, nie, to, to moja, moja zlata. to cíti aj ten najväčší vyvrheľ, kedy koná proti životu a kedy, koná, na, kedy stojí na strane života. Ver tomu, že hej, aj ten najväčší vyvrheľ, to, aj, aj ten najväčší vyvrheľ vie, keď zabije, vie, že zabil. Neberiem ti tvoj názor. On vie, ročnej skúsenosti so psychopatmi aj v tomto e, ťažkých delikventov ti hovorím, nie, on nevie o tom. A to je ten psychopat. No, on je pre, psychopat je presvedčený o svojej pravde a on ťa za svoju pravdu zabije. Preto je to psychopat. On to nevie, to, čo vidíš ty. On to, on to Dobre, nevie. nechajme psychopatov tak. Uzavrime, uzavrime, tento, dial, uzavrime tento dialog tým, uzavrime tento dialog tým, že mojou, skutočne mojou vnútorou tužbou a prianím je, aby sa medzi ľudí vrátil zmier, pokoj. A on sa nevráti, pokiaľ nástroje, ktoré nám mali slúžiť, budú vykazovať známky poruchy. Pretože štát je nástroj. A všetky ďalšie podnástroje nám majú slúžiť, majú slúžiť človeku. Či je to úrad, či je to policia. veci zober, že volá, kedy bol Vartaš. Hej? Zaplatili mu polievku, dali mu grajcel, grož alebo koľko a chodil po tej dedine, vyhlasoval polnočnú hodinu a chodil a stražil majetok keďže, keďže sme spomedzi seba vy, e, vyčlenili niektorých jednotlivcov a nazvali sme ich policia, očakávam od svojich bratov, že budú chrániť môj život a môj majetok. Očakávam od svojich bratov, ktorí sú v armáde, že budú chrániť moju krajinu. A ja dokiaľ, im rád prídem pomôcť. Dokiaľ do covidu ťa trestali za to, že porušíš zákon a ti napísali aký. Od covidu ťa trestali za to, že si porušil zákon, ktorý neexistuje. Nie, no, ne, si... nie, ne, nemohol som porušiť zákon, keď, som, keď neexistuje. To znamená, trestali ma za niečo, čo sme si ale, nedohodli, ale, že, je, že, že, že to niečo je porušenie spoločenskej dohody. A na ústavnom súde ti povedia, áno, neexistuje zákon, ale mali ste ho dodržať. Neviem to už viac objasniť. No, takáto odpoveď je hodná, takáto odpoveď je hodná okamžitého rozpustenia ale to je psychiatria, ale to je celá justícia. Ja som to teraz veľmi zhrnula. To je celá justícia, ktorá ti na otázku covidu povie. Áno, neexistuje zákon, ale porušili ste ho. A ja tu na to už uzavriem, tam už nie je o čom čo rozprávať. Máme už aj tak veľa hodín. Slavo, ja ti veľmi pekne ďakujem. Prirodzeným právom človeka je, aby odmietol, nesúhlasil, hej, čokoľvek, čo ňoho samotná, čo, čo, s čím sa on samostatne bytosne nesútožňuje, pretože na to... Keď to odmietne 10 ľudí, tak to potom vyzerá tak, akom stave sme dneska. Keď to odmietne hovorím obrazne, des, iba 10 Ale ja nenechám na, seba, ja nechám na, na sebe orať a uplatňovať právo skrze rozhodnutie súdu, skrze čo, kohokoľvek, keď, keď vidím, že to, čo sa voči mne uplatňuje, celá, je bezprávne. Celá tá, celý ten odpor, ktorý sme viedli, slúžil k jednému ono, keby aj ten odpor, ja, ja som sa nad tým zamyslela, keby sme aj ten odpor neboli viedli, čo by sa stalo? A ja hovorím, že nič, boli by sme v tej istej situácii, iba tým odporom sme dostali súčasnú koalíciu k moci a tá sa otočila chrbtom tým, ktorí ju k tej moci doviedli. Nemám viac k tomu, čo povedať. Ja by som sa aj tu urobila bodku a došlo, došlo, došlo k Bridge of Trust, k porušeniu dôvery. Fico a spol dostal štvrtýkrát dôveru. Nasľubovali na, námestiach mestiach hory doly. Ja som nikoho nevolil, pretože mám svoj postoj k politike taký, aký som vyjadril. Ale keď takto urobí verejný prísľub a potom po pol roku povie, že sa to nedá, mal by odísť. <laughs> To nie, že sa nedá. Robia kroky, ktoré oni ti ani nepovedia, že sa nedá. Proste no, tak oficiálne povie, že už sa nedá zrušiť zmluva vojenská s Američanom. To už sa nedá. A to je ďalšia téma, tu to nechcem teraz otvárať. Tak, no nie, to, len, to som len povedal ako príklad, počúvaj, no to som povedal ako príklad, sľubovali, že vyšetria COVID, sľubovali, že, poše, že, že, že, že poriešia prešľapy predchádzajúcej vlády, hej, 30-40 miliard vo vľu, v ľufte a konsolidácia na pleciach obyčajného človeka, nie? Veľmi pekne ti ešte raz ďakujem, že si, si našiel čas. Pozdravujem vás všetkých e, a určite sa ešte budeme <laughs> počuť aj e, v mojich reláciách. Takže, milí poslucháči, prajem krásny víkend a na budúci piatok sa počujeme. Zdravie všetkým. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.